บุ๊กทูหกสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งเปรมรัตพรนอร์เนี่ยเปรมรัตพรนอร์เนี่ยผมของผม Un y imi. Un y imi. ผมหากุญแจของผมไม่พบ Nu poiei cel sentim. Nu poiei cel sentim. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Nu poiei biletan time. Nu poiei biletan time. คุณของคุณที่อีอุติทีอีอุติคุณหากุญแจของคุณเจอไหม A e j e t o c h e l sin tënd? A ke j e t o c h e l ë s i n tënd? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม A ke j e t o biletën tënde? A ke j e t o บิเลตันทันเดเขา ของเขาไออิติไออิติคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนไอติควอชเชลซิตีอเอดีควอชเชลซิตี คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน ID k u r s t b i l e t e t i A ID k u r s t b i l e t e t i เธอของเธออยอิสไซ a อ a ยอิสไซ เงินของเธอหายลิกเตไซคันฮุมบูร์ Lekët e saj kanë humbur. La bat kredit kong tër ka hai duaj. Edhe karta e saj kreditit ka humbur. Edhe karta e saj e kreditit ka humbur. Rau, kong rau. Ne i uni. Ne i uni. คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Në gjyshi ynë është sëmur. Gjyshi ynë është sëmur. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Gjyshja jonë është mirë. Gjyshja jonë është mirë. คุณหนู ของหนูยูอียูไอยูอียูไอเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนฟมีอุชบาบิยูไอฟมีคูอัชตบาบิยูไอเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนฟมี p ุช h t มามีย u a j Fëmija, ku është mami juaj?